Comprei um McDonald's pra ela. Ela não queria nem Burger King, mal mal. Quer, quer Habibs? Não, não quer Habibs. Não quer, não quer Subway? Não quer Ragazzo? Não, queria McDonald's. Tá bom, levei no McDonald's. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. <laughs> Vagabunda do caralho. Tá na larica? Ei, ei. Tá na larica? Ei, ei. Tá na larica? Ei, ei. Vem de bocar na linguiça, tá na larica? Ei, ei. Tá na larica? Ei, ei. Tá na larica? Ei, ei. Vem de boca na linguiça, tá na larica, ei, ei, tá na larica, ei, ei, tá na larica, ei, ei. Vem de boca na linguiça. Senta lambendo ovo, quica lambendo ovo, senta lambendo ovo, quica lambendo ovo. Eu sou de dar precheca novinha, chupar de novo. Eu sou de dar precheca novinha, chupar de novo. Vem tarar, uh. sem travar, vara que cravar, oi, para, sem travar, vara que cravar, oi, para. Tá na larica, oi, oi, tá na larica, oi, oi, tá na larica, oi, oi. Vem de boca na linguiça. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. <laughs> Filha da puta, MC lá novamente. Ela não queria nem Burger King, mal mal. Quer, quer Habibs? Não, não quer Habibs. Não quer, não quer Subway? Não quer Ragaz? Não, queria McDonald's. Tá bom, levei no McDonald's. Ai, ai, ai, Vagabunda do caralho. Tá na lareca. Tá na lareca. Tá na lareca. Vem de boca na linguiça. Tá na lareca. Tá na lareca. Tá na lareca. Vem de boca na linguiça, tá na larica, ei, ei, tá na larica, ei, ei, tá na larica, ei, ei. Vem de boca na linguiça. Senta lambendo ovo, quica lambendo ovo, senta lambendo ovo, quica lambendo ovo. sou de dar a precheca novinha, chupar de novo. sou de dar a precheca novinha, chupar de novo. Vem tarar, uh. sem travar, vara que caravar, oi, para, sem travar, vara que caravar, oi, para. Tá na larica, oi, oi, tá na larica, oi, oi, tá na larica, oi, oi. Vem de boca na linguiça. Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. <laughs> Filha da puta, MC lá novamente. Aí, DJ PC. Gosta de fumar pra meter, né, vagabundinha do caralho?